mwahisemwo isanganiro mwacaguye neza kaze mu makuru yacu yo kuri uno murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira asigura ko iyo umuntu yitanze akazana iterambere iwabo akwiye gushimigwa imetero zitandatu ku nkengera z'ibarabara zitegerezwa kubahirizwa mu ntumbero yo gukingira amabarabara ntibyashyikirijwe n'umwunganizi w'umushyikirangantego umunyamabanga ajejwe inyubako turabyumva muri makuru nayo umukuru w'umugwi wa gisirikare urongoye igihugu vyimfate kibanza mu gihugu ca Chad ni Muhammad Idris Deby nta guhamagarira batitaho ibiganiro bihurikiyemo bose byatanguye kwa mirongo ibiri imyandagaro uno mwaka avuga ko byotegerejwe gufasha kugaruka ku rutonde rw'ibwirizwa shingiro idonido ni muri makuru ahagarariwe na neri kwihangana mu ijumva Omer Nduwayo tuguhaye ikaze isanganiro Tongere tubaramutse tubani murano makuru duhera mu gisata cha politike urongo y'umugambwe CNL ntiyakiriye neza ingene leta nshasha igizwe n'abari mu mugambwe umwe umushinga mateka Gaton Rwasa avuga ariko ko nubwo biruko abatowe bakuye kumenya ko bakuye gutwarira abanyagihugu bose bataravye umugambwe n'ibindi yabivugiye mu kiganiro ku nama cya radio isanganiro ejo eh, cyo kuri w'imana kuri micro ya Alain Desire bukeye neza ntiwambaye umubeshi mvuze ngo akarusho naka twari kuvuga tuti akarusho twizeye nuko tubona yuko kumbure abagize inama shikiranganje bavuye mu mice itandukanye mugabo ubu bose bavuye mu mugambwe umwe ni wa mugambwe nyine urumva ni ahindutse mugabo inkoro kumbure ntakirahinduka abo nta maraso mashasha cyangwa ingufu nshasha bashobora kuzana barashobora kuzizana tsinda byanse mugabo tuzobibara tubibonye nk’ukundi undi yabivuze inama jewe nubagira ni mu mabanga bagiyemwo bumva yuko ari amabanga y'igihugu atari amabanga y'umugambwe umugambwe rero ntubaje ku bitugu ngo ubabuze gukora ibyo babwirizwa gukora bisunze amabwirizwa y'igihugu aha rero naho nyine umukuru w'igihugu afise uruhara runini burya ntibakwiye kubwira bariya bo mu mugambwe ati rero mw'abantu umwe ubu aba turi kumwe mu ntwaro abarundi bose baduhanze amaso twisunga ibwirizwa shingiro twisunga amabwirizwa y'igihugu mu kurangura amabanga igihugu cyatujeje mwebwe turabayoboka umugambwe mugabo ntimuturemere icyakwiye kukibabwira bakakimenya niho nawe musitani hariya hasi niho na wabura amatari hariya hasi atazogenderwa ko n'utwara umugambwe muri icyo muri icyo gice cyiwe cy'uburongozi kuko ibyo nibyo by'iki gihugu nibyo byakizingamitse bya bidandazwa bikena ngo amazi arakina yuzuye impange wibaza ko biva kuki isukari kugira ngo uyidandaze ubanze kuba uzwi mu mugambwe iki kugira ngo kidandaze uko izo nzoga usange provese kanaka bayigaburira ari nk'abantu babiri abandi mwese vamwo byobora gukena gute kubwiwe ngo ivyo vyotera intege n'abandi bifuza gushikana iterambere iyo bavuka tumutega hagashimwe umuntu yitanze kurusha abandi mu guteza imbere aho yataye uruzogi akaba ari umushingantahe yitwa nuzida gilbert kubera ibikorwa yakoze bidasanzwe mu kumurikira zone ya nyakabiga naho yafatikanije n'abandi mugabo niwe wakoze uruhara ya cyane kuko rero muri koperative giri yumva dufise imigambi yo guhamagarira abantu yuko mu byo bakora byose bokwama biyumvira guteza imbere aho bataye uruzogi hama bikoze kurusha abandi tukabaha agashimwe rimwe mu mwaka turabikora mu mwaka mwaka rero mu mwaka ugira gatatu tubikora turibaza ko dutihenze ko twarabishyizemo ingufu nyinshi cyane kugira ngo ntitwihende nibaza ko abari ngaha bose ari byabona yuko jibe yari akwiye ako gashimwe mwabonye abaje bose umugabo twebwe aho bitandukaniye n'abandi bantu bashima ni uko twe dushima cyane cyane uwateje imbere aho yataye uruzuki ayandi mashyirahamwe ariho menshi akora ibyiza nk'ibi by'iwacu umugabo turahamagarira n'abandi bose baba bari mu migwi ari imvukira ari leta n'amashyirahamwe ko bokwama barondera bajya abantu bakora ibyiza bakabashimira kuko burya umuntu aba akwiye umuntu avuga ati warakoze neza mu gihe yarakoze neza bimutera intege bigaca magi kwizera asigura ko bafatiye ku kuntu abantu benshi basigara baravuga ibyiza by'umuntu yaramaze kuva mu mubiri akabona ko abantu bakwiye guhindura ingendo bagashimira umuntu akiri muzima n'ubunyene magi kwizera arongoye koperative giri yumva kuvuga ibintu byiza ku muntu barondera kaya kantu kabi kari kuri we akaba ariko bavuga hanyuma bakazohengera yapfuye bagaca kuvuga kamwe kabi yako gukora bagaca bavuga byiza mwumva yuko rero dukwiye guhindura ingendo tugashimira abantu bakiriho sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Ibandanya wumviriza ni radio isanganiro isamiranira ibujumbura ku murongo wa FM ku mirongo 89 nibicendwi hamwe no hagati mu gihugu kwijana rimwe aya na makuru mu Kirundi imetero zitandatu ku nkengera zibarabara zitegerezwa kubahirizwa mu ntumbero yo gukingira amabarabara byashikirijwe n'umwunganizi w'umushikiranganje ajejwe inyubako inyuma y'urugendo yakoreye ku mabarabara y'igihugu nimero imwe na nimero zibiri Theophile ndarufatiye avuga ko abahafitiye indimo bategerezwa kwimbura imbere y'uko itegeko rikurikizwa kuri izo metero zitandatu rero murazi yuko hari itegeko rihari rihimiriza umurundi wese eka mbere n'umunyamahanga kubahiriza imetero zitandatu ku ruhande rumwe n'urundi rw'ibarabara kugira ngo ibarabara rigire ihemero ku byerekeye rero abenegihugu bahakoreye ibitegwa bahafitiye imirimo itandukanye irya tegeko rihari rirabitomora neza kuko mu bisanzwe itegeko rijya mu ngiro neza na neza umunsi rishiriweho igikumu bisigura yuko atakintu na kimwe kiba kirekuriwe kujya aho hantu guhera kuri iyo tariki mugabo kandi hariho ibiba bitategekanijwe mu itegeko hashobora kuba ingingo mperekeza ariko turizeye neza yuko itegeko rihari ribitunganya neza kandi n'ingingo mperekeza zizoshobora gusohoka kugira ngo umwenegihugu mu byo asanzwe aharangurira na cyane cyane nk'imirima imirima yoyo bisigura yuko bahejeje kwimbura atawundi murima atagenda asubizaho hariho n'iyindi mirima ishobora kubimara igihe kinini twofata nk'ikawa twofata nk'icayi ivyo turabizi mu bushikiranganji tuzofashanya n'abandi bashikiranganje n'ubundi bushikiranganje kugira ngo habe ingingo mperekeza zotuma umwenegihugu yubahirizwa muri byo aba yaraharanguriye kuva kera mugabo kandi twubahirije n'izo metero zitandatu zitegekanije kugira ngo ibarabara naryo ribandanye rikingirwa buraca bugacana ayandi mu ngaburo indwara za kanseri n'iz'imitima ziri mu zishobora gutegwa no gufungura magi ku rugero rurenze umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo ni jean paul w'ineza asigura ko gufungura magi ku rugero runini bifite ingaruka ku magara y'uyihereza agamagarira abafungura magi kujya bigerera kugira bikingire francine ndiho ku bwayo igirigizwe n'ibice bibiri ahanini ni igice cy'umuhondo n'icera rifise ingaburo zo mu bwoko bwa a d na e umubiri ukenera yamara rero gufungura amagi ku rugero rurenze ngo birashobora kumerera nabi umuntu nk'uko bivugwa na jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo ukunda gukoresha amagi abahinga barerekana yuko hari ibibazo bishobora kwaduka cyane cyane kwama uragira amagaze mu mubiri wawe cyangwa ndetse mu ndwi bishobora gutanga amahirwe mabi angana na mirongo umunani na rimwe ku ijana ryo kurwara indwara z'amakanseri cyane cyane amakanseri ya prostate nko ku bantu b'abagabo bicana cyane ku buryo bunyarutse abandi bahinga bakerekana yuko gukoresha amagi gukoresha inyama bita viande rouge basanze naho nyene bishobora korohereza indwara ya kanseri y’umabere mu mabere ku bakenyezi Jean Paul Wineza yishimikije impanuro z'abahinga mu bijanye n'ingaburo avuga ko gufungura amagi bisaba kwigerera ibicocoro mu bijanye n'ingaburo uwo bita Mahatma Gandhi bise mu gifaransa ngo liberateur de l'Inde yavuze ngo kugira ngo amagara yacu ashobore kuba ari mazima twari dukwiye kugira nyambere ibyamwa hamwe n'imboga hari n'uwundi muhinga yavuze amajambo akomeye arerekana neza yuko igihe uronse ibifungwa bikeya udakwiye kwita kw'imfane ngo nabuze ngo nagize ibyago nk'akarorero urabona nko gukoresha amagi menshi hari ikibazo ntabwo ukwiye kwita ku imfane ngo ni uko utaronse byinshi ironse bike ni umugisha kuko nko kuronka amagi menshi ni ingaruka z'indwara nyinshi cyane uba ko uriyongerereza ibibazo mu mubiri wawe niba uri buri umuntu yokoresha amagi atarenze atatu mu nda uwo muhinga ahamagarira abantu gufungura cyane imboga n'ivyamwa mu kibanza cy'ayo magi amakuru yo mu makungu mu makungu dushika injamena mu gihugu ca cadaho umukuru w'umugwi wa gisirikare urongoye igihugu vy'imfatakibanza ni Muhammad Idris Deby ngo nahengeshanya guhamagarira abatitaho ibiganiro vya bose byatanguye kwa 200 myandagaro no mwaka byotegerejwe gufasha kugarukana uh, kugaruka ku rutonde rw'ibwirizwa nshingiro bw'urubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI Hamad Debi yabishikirije ku mugoroba w'uyu wa gatandatu kumbonesha kure y'igihugu akavuga ko imiryango imiryango icuguruye ku migambwe n'amashyirahamwe yifuza kujya muri ibyo biganiro bihurikiyemo bose ibyiyumviro yashikirije mu gihe iyi minsi irangiza indwi weekend mu gifaransa yaranzwe no kutumvikana hagati y'abayoboke b'umugambwe utavuga rumwe na leta abahagarariye ibiganiro n'igipolisi tubibukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru dutangurire ano makuru ku byanditswe na nete presse ku isubirizwa ry'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nyuma y'amezi 2026 n'iminsi 14 ari muri ico kibanza nete presse yandika ko muri kahise ibintu nk'ivyo byabaye haraheze imyaka 15 aho hakugwa umuntu atarasanzwe mu mugambwe CNDD-FDD Hussein Rajab mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi ku bw'abagenzi bacu umushikiranganje wa mbere aheruka gushigwaho Gervendira ko buca asa n'ubundi nk'uwahora mu cicaro nk'ico nyene ufatiye ku buremere bw'ubushikiranganje n'ubundi yahora atwara bugizwe n'ibisata bitatu bidasanzwe ari vy'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi n'ikimenyamenya nk'uko vyandikwa na net presse ni uko n'ubundi kimuranga ari uko icategetse uko kiri kose gikurikizwa uko nyene ari naco gituma bibaza ko azoshobora gukurikiranira hafi leta yose atangorane igikorwa co kwinjiza abapolisi bashasha gitegerezwa kumenyekanishwa bikwiye kugira abavyifuza babimenye kandi abajejwe intwaro bategerezwa korohereza abakeneye impapuro kugira ngo ntihabe inzitizi n'imwe nk'uko vyandikwa na abp umuyobozi mukuru mu biro bya buramatari w'intara ya bujumbura Dieudonne bizimana niwe yagirishije inama mu nyabiraba ku munsi wa kabiri agahamagarira abarongoye ubuzi butandukanye mu ntara abaserukira amashengero amashirahamwe yigenga guhimiriza ugwaruka kugira ruhiganirwe kwinjira mu ntwazangabo z'igipolisi kwandika abavyipfuza vyatanguye itarike zitandatu ku kwezi bikazorangira itarike cumi na zitandatu ikibazo gitegekanijwe igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ku kwezi nyene kw'icenda icyenda nk'uko ABP ibandanya ibyandika Lieutenant Colonel de Police Thierry Bizindavyi arongoye umugwi uhagarikiye icyo gikorwa avuga ko abiyandikisha mu ntara ya Bujumbura bakiri bake ibitigiri bito cane bikibonekeza mu makomine ya Kanyosha Kabezi Nyabiraba Isare na Mutimbuzi ibitandukanye no mu makomine ya Mugongomanga Mukike na Mubimbi abiyandikisha bariko baboneka ku bwinshi amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru abana bavukanye ubunyamwema bariko batera imbere mu mashuri byandikwa na Burundiyeko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi Albinos Sans Frontières avuga ko kw'imyaka ihera ariko abana bagendana ubunyamwema biyongera ku mashure bakaba bavuye ku mirongo itanu ubu bakagera ku majana ane na mirongo ibiri umunani biga muri kaminuza batanu bakaba baherutse kuyarangiza abanyamwema barenga igihumbi n'amajana ane na mirongo ibiri na bane erizengabirano yiga mu gisata cigisha ibijanye n'amabanki n'ubwishingizi muri kaminuza yitiriwe Martin Luther King arashimira amashirahamwe yitaho gufasha abanyamwema bibandanya vyandikwa na Burundi Eco Ishirahamwe Rotary Club Bujumbura Ingoma ryarahaye abanyamweme itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda ibikoresho by’ishuri bigizwe n'amakaye arenga igihumbi n'amajana umunani amakaramu amajana ane imyambaro y'ishure igera ku ijana na mirongo ibiri byose bigenewe abana biga mu ishuri nshingiro n'inyuma yaryo ariko byose ntivyera de abanyamwema ngo baracakumirwa baranabangamirwa na kansere y'urukoba sendika konapesi yerekana ko hari igikorwa kiriko kiraba co kurungika bigisha gukorera ahandi bigakogwa mu buryo bunyegeye vyandikwa na la voix de l'enseignant ico kinyamakuru c'abigisha kigaruka ku rwandiko rw'ubushikiranganji bw'indero rwo kuwa cumi na rimwe ukwezi kw'indwi rwarungikiwe abayobozi bose b'indero mu ntara rusaba ko habaho amashure afutwa n'ibisata bidashikana abanyeshure bari hagati ya mirongo ibiri na batanu canke mirongo ibiri bivanye n'urugero bariko abigisha bo babona ko kurungika abanyeshuri ahandi bijana no kurungika abigisha babo kurindi shure ritandukanye ry'abanyeshure bahorana barungitsweko ivyo rero ngo ntaho bitandukaniye no kurungikwa gukorera ahandi nk'uko babivuga bo nyene umwe mu bahurikiye muri sendika ashikiriza ko ingingo nk'izo zifatwa batagishijwe inama hari ico vyica ku bijanye n'ingene igisata c'indero gitunganijwe kuko umwigisha ni ikintu gihambaye